Aste guziek ekartan daiki eskandala bat aldi eran bezala agi gori sobea jatia kaltegarri da gue osagari entzat. Ikerketek dio jenaz, jogeita hamalau mila jente hiltzen da koloneko minbiziaikin. Milio bat aldiz tabakoan gatik, sei ehe mila alkolaan gatik edoe, bere ehe mila jente aidean den kosadioan gatike. Eskandara hunek hunkitzen dutu hazliak beraz eta gu eskualdako laboaien beharrezkoa da eraitia zer moldetan hazik dien kabaliak eta zoin laboan motatik elkitzen dien. Landi barren, oliasko eta xeri hazreden pampi zentumari gauza guztia bezala, ekilibra, ekilibratuki edo oreka, oreka batekin egiten badira, e, haragi puska on bat, ni, ni pentsatzen dut, ona dela, baditu bere gauztak onak ere ekartzen ditu, e, proteina bada, burdina, e, haragia gauza ona izaiten alda, e, da, e, molde batean egina, eta, eta ere ek, molde ekilibratuan e, dena. Bez, e, ala, e, nik pentsa, esperantza dut, kriza honek edo estudio honek ondorioak ikarre e, izanen dituela, ebe pausatzia berriz, ze laborantza motan nahi bihar, biharko, e, ze modelo nahi dugu, emengo laborari tipi batek, ze urniz, haragi e, egiten duela, e, komparatzen marima da, molde industrial batean, antxe, e, amila, behi eta tinki-tinkia, e, molde, fein, belak puntia bat ikusi gabe bizi dena, eta gizenta hazia dena, ura ez zeuk da, ez dela ona, baina hemen goa, pentsatzen dut, ona izaten aldela, baina molde batean egina, e, e, laborantza iraunko batean egina. Holako berriek jenten lotxastia baizik ez kariko, hoi uste du, Pampi Sainte Marie landibareko laboaiak. Dudari gabe, jendia zuk, holakoetan eh, alahma zupizten dileik, e, eh, jende batek, eh, jendia jengurada, da, ameste Hameste eskandalo eta intzuten da ez bakarri gurean, mainen harakia, mainen e, eh, eh, autuen hortan ere ni pentsatzen dut e, Volkswagen izena mangabe Volkswagenen otuain problema horiek, beren saltzapenetan gero ondoriok izan dituela intzeo. Eta gurean ere harakian horoko hartzen zemanima da, pentsatzen dut jende batek pixal otsatuko dela eta berdin gutiosoti erosiko duela